Hau da egin ezeja, miratxori ekanta, zi hauri henen jegina, besoak zuri di para, baratze bat nahi deizut egin, ametxek retu enekira. Zerrenetan mirakolorez dantzan bihotzetan Mirakolorez dantzan bihotzetan Gau belzta sakonetik Elkitzen ezu Bihotza hain tristerik Zutaz hainen berante txeturik bat nahi daizut egin Ametxe kretuen ekiran Liriak egun jauntzi ezehenetan Mirakolorez dantzan bihotzetan Mirakolorez dantzan bihotzetan Karo sabat ordugu kanpoa Habborroden bora Hizke horbeitakoa moddioa Baratze bat NAIDEI zutegin hament t EKIRAN LIRIAK EGUN egin jaanttxie genetan mira kolorez datzan biu zetan. Mira kolorez dantzan bihotzetan Mahitar zun behiari Ilargiak du argi Emanen dehiku aski Guk elgar maita dezagun beti Baratze bat nahi deizutegin ametxekre tuen ekira Liriak egun jantzi ezekenetan Mirakolorez dantzan biotzetan Mirakolorez dantzan biotzetan